Andalusam Andalusam e, Sljedeći hadis, treći hadis po redu, od Abdullah ibn Amr ibn Asa, u abi Hurerete wa Aishata radijallahu anhum qalu. Kaže, od Abdullah ibn Amr ibn Asa, Ebu Hureri i Aiši. Znači, od ova tri asaba. Abdullah ibn Amr Ebu Urere i Aisha, pa njih svetroje prenose, da je Allah poslanik sallallahu sallam rekao vejdu lil e'aqabi minen nar. Teško stopalama, ili stopalima, teško stopalima od vatre. Ovaj hadis od, znači ovdje je spomenuto, eh, ovdje je spomenuto eh, šart koji je dao autor ovi, ovi, e, ove zbirke hadisa, on je, on je spomenuo početku da nije spomenuo hadis osim koji mu tefatu na Međutim, on taj šart e, nije ga ispunio svim hadisima. Pa i ovdje, recimo, od ova, od, onda spominje od tri ashaba se prenosi ovaj hadis. Ispravno je, ispravno je da, da što se tiče Aiši, da je to spomenuo samo muslim. Teferade bihi muslim, da je hadis od Aiše je spomenuo samo muslim, nije ga spomenuo Buhari. Znači, ni od hadis od Aiše, znači nije mutefeku na lihi. A od Ebu Hureyri, Abdullah Namra je mutefeku na Značenje hadisa, opće značenje hadisa, da poslanik sallallahu alaihi sallam upozorava na nemarnost, nemarnost i gaflet prilikom uzimanja abdesta odnosno upozorava na to da je, e, da je obaveza mumina kada, kada uzima abdest da ga, da ga upotpuni, odnosno da opere sve dijelove tijela koje je potrebno oprati. Sa ovim hadisom se dokazuje sljedeći, znači u je a s ovim hadisom se dokazuje sljedeći, a to je da je važib, da je važib oprati sve dijelove koje, su pojasni u, u tekstovima da se peru prilikom uzimanja abdesta. I da nije dozvoljeno da se ništa od toga izostavlja. Osim ono što je nemoguće da se operi i da se ne vodi računa o tome. Poput čega? Poput nešto ispod noktiju, recimo. Ne negdje gipsu, to gips. Nego nešto ispod noktiju čovjeku dođe nešto. Neki ostavljali crno nešto, zemlja, ovako, onako da sad osoba ide do tih detalja, ka joj, kaže, sad nisam očistio, uzeo abdest, nije očistio, malo ima nešto crno, kad ne ispravio abdest. Znači, to je alašan time se obrazio. Poput toga, da ljudi koji imaju, koji imaju onaj, u ustima, treba oprati usta, tako vađe, oprati usta. To, sad sam dio pranja lica. I u ustima imaju protezu, kako je socijalni zub, pa da socijalni. Prije je bilo socijalni, to je privatno. E, da, i recimo kaže, jednu ispravan abdest, ako nije izvadio socijalne zube i opro, ili preko socijalni, jer socijalni zub pokriva i dio usta, to je pojent. Je li ispravno, nije ispravno. I tako dalje, znači, ovaj, e, te detalje bi trebalo poznavati, ali Allah nije nas napterećava s nekim stvarima, da, da znači sami sebi otežavamo vjeru i da sami sebi opterećavamo. Bitno je da, da, da se operi ono što je, znači, što je došlo 60 deset poput znači, ruku do lako i tako dalje. U što ulazi vrlo bitna stvar, to je danas je ono ko žena lakiranje noktiju. Znači žena koja lakira nokte, a lak ne propušta vodu i ona lakira znači, sve one svoje nokte i na rukama i na nogama i sad operi, znači to je dobar dio tijela koji nije, koji nije prešao voda preko njega. I naravno da kao ovdje ste da je neispravan. E sad postavljaju pitanje šta ako, ako jedan nokat ostalo, sad ćemo imati kaže, ostalo je mali, ostalo je mali, nije ostalo ostalo operi. Je li da adres ili nije ispravno. adres? Pa nije. Ispravno, onda nije ispravno, jer uh, ono što je u šarijatu se tolerše, to je neznatno, nešto što je neznatno, ali je siru mukte. Nešto što je neznatno, znači neznatno nešto malo nešto malo i što se nije moglo, nije, e, što je, znači nije moglo da se, da se, da se opira. Ali ovo znači osoba namjerno stavi prekrije površinu koja dođe neka dva kvadratna centimetra. Znači nešto malo, to nije nešto skroz malo i nije nešto što se ne može otkloniti. I namjerno je to učinjeno. Da ne ulazim, na otvaram pitanje. Hadis također ukazuje da je važib, da je važib oprati noge prilikom uzvanja abdesta. Nek reći, a pa ja, krupna stvar. Krupna je ovo stvar, zašto? Zato što imamo šije rafidije koji se izdvojili po ovom pitanju i koji, e, po kojima se noge prilikom abdesta ne peru, nego oni uzimaju mes po, po nogama. Znači, oni uzmaju, znači, noge nikad ne peru, nego uzimaju mes, potiru po nogama, znači, mokro, rukom potaju po, po goloj nozi. I kažu da, radu, radi po kuranskom ajetu kojim Kur'anskom Wamsahu ala... Jeste. U ajetu je došlo, znači. hu potarite po glavama i po, po nogama. Po nogama i po glavi. Kaže, mes po glavi je jasan. Po glavi samo potarimo. Kaže, tako je došlo u ajetu po nogama. Jel tako? Kaže, ajet imamo, šta hoćete. Međutim, tumačenje toga ajeta u praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio da taj mes znači u stvari da su odnosno da pranje. I na tome žmao učenjaka, ehle sunneta, šira rafidije su izdvojili po I naravno, zašto, zašto su oni izdvojili? Zato što im hvali senet. Šije razdvaja u razumijevanju vjeri čak kakav senet, Znači, zato što su ashabi uglavnom sve protekvide, osim četiri ili šest ili sedam, pa kako su protekvili, ne uzme vjeru od njih i onda ostalo da oni nešto ubaci od sebe, da, da tumači vjeru nakon. Na, znači jedna od stvari u čemu se, razvo, čemu se izdvojilo od umeta je ovo i ovo se čak spominje nekim akidijskim knjigama. U akidijskim knjigama se spominje to da se šije rafidije e, izdvojile po pitanju pranja, e, čak i uzimanja uh, meska, potiranja meska po, po, po mestvama, a i ova stvar. Kada dođe neka stvar koja je fikska, koja je uopće poznata, privlačena od Sunneva džama, pa dođe neka sekta, izdvoji se u tome i, e, i to zanegira, onda se često i, e, učenjaci akide spominju tu stvar. Jer to onda već prelazi i u stvar akide odbijanje, nešto što je došlo e, od Sunneta. I svi tim završili komentar ovog hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.